Тэгээ өнөөдөр өгөн тий залуучуудын залуучуудын хураар хийхээр гэсэн чинь цаанаас туудаад залуучуудын хураар хийхээр амжихгүй юм шиг байгаа л та харин тэгээ хүмүүс ингээ араас ирэхийг хүсэж байна. За өгөн өнөөдөр тий энэ айлтлыг уншихаар миний хувьд нэг жоохон нөгөө тий өөрөө маягаар хийсэн бол ямар байсан бэ гэж бодсон нэг юм байгаа. Юу вэ гэвэл 아오늘들가링하프 배가 고테 배웠고 아 되게 가링하프삭 배웠고 이게 어 지금 지금 미니 온시니 얼 잤던테 잤특급이 잤던테 가이고였테 자 인배가 애테르 오늘들은 작은 약티르 약 어철수 못이라서 작은 조금 게도 우르 배갈다 이런 아 아로호르착 억서 이르타 아, 유순차가스 안흔히 호무스인게 훌랑 앞승배 달아 12 цаг мөн үдээс хойш 3 цагаас бас хүлэн авсан тэгээд сүүлээр 5 цагаас дахиад хүмүүс дуудсан байна. Юу н тий энэ цаг нь сая өнөөдөр уншсан энийг нь Израилийн цаг учраас жоохон одоо би нараа ингээд тооцоо хийдэг тэр цагтай жоохон зөрж байгаамаа. Тэгээд оглоо 9-аас үдээс хойш 5 хүртэл ингээд хүмүүс аваад сүүлээр Тий, нэг цаг л ажилласан гэвэл 6 цаг хүртэл хүмүүсийг ажил үйлсэн энэ утгатай байна. За, тэгэхээр хүмүүс өглөө 9 цагаас ирээд ажилласан хүмүүс бас 1 денар өгсөн. За 1 денар гэхээр яг дотроо орохгүй байна. Тийм учраас мөнгөөр манай Монгол төгрөгөөр ярий. За өглөө эрт ирсэн хүнээс за 30000 овон гэж тохирсон шүү за. Өглөө 9 цагаас ирсэн хүнд ч бас 30000 овоод орой 5 цагаас ажилласан хүмүүст бас 그 중요한 거옥자가 тэгэхээр мэдээж ороё 5 цагаас ганц нэг цаг л ажилласан хүнд 5 мянга өгөхийг харсан хүн өглөөгөөс ирээд ажилласан надад илүү өгөх биш үү гэж бодох нь ойлгомжтой шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээ ингэхээр үүнийг харсан хүн тэгээ үүнийг хараа харин адлаан 30 мянга өгөхийг хараад мэдээж гомдно. Тий. Тэгээд хэрвээ оглоо харин өнөөдөр тодорхой эзэн тэгэж тушаасан байхгүй юу? Эхний сүүлчийн багаас эхнийх хүртэл хөлсийг өг тийм ээ. Хэрвээ оглоо эрдэ ирсэн хүмүүсээс эхлээд хөлсийг өгөөд явуулсан бол хинд ч гомдохгүй байсан. Ягаад гэвэл оглоо 9 цагаас хүмүүс ингээд авахад тэгэж тохиролцсон нь хитээр анханасаа дигдэнаар 고칭미안과 가르 턱였음 벽고요. 되게 억서 이티르스 혼도 고칭미안과 억슴볼 오가사 팀에 허런도 예일승 약티르 문기가 앞승 오치라스 검덕국에를 야우시대. 다락인 쿵 네임 차가 예, 유순 차가 아롱호르 차가 우대서시 고런 차가 일승 호치게 승치 디게치 어거드 야월승볼 힌치 검덕국에로 인쿵 억서 비 억서 유순 차가 사슬라 이힐레고 배승층 야 아틀랑 문거 그죠 아마 바르테가리야. Тэгээ сүүлийн хүн тийм ээ. Хамгийн сүүлээр ганц нэг цагаар ажилласан хүнд ч гэсэн чинь 30 мянган өнгө гэвэл үнийг хараад оо энэ хүн оглоо 9 цагаас ирсэн хүнтэй адлан мөнгө өгж байгаа шүү. Баяртайгаар яв. Харин оглоогоос ингээд мөнгө өгсөн бол оглоо оглоо ирт ирсэн хүнээс мөнгө өгөхийг хэлсэн бол сүүлчийн хүртэл оглоогоос орой хүртэл ажилласан бүх хүмүүс нэрэ үнэхээр баяртайгаар явах боломжтой байсан чинь эсрэгээр хийж байгаа. Орой Ганц нэг цагаар ажилласан хүнээс мөнгө төгрөг огсон учраас 30 мянга огсон учраас оглоо үнийгээ эрт ирээд ажилласан хүнийг хараад битэж гомдон штэ. Тэгээ яагаад ингэсэн бэлээ? Эсрэгээр огсон бол хинд ч гомдохгүйгээр зүгээр партигаар явсан биш үү гэж бодсон л доо. Тэгээ бид нар үүнд анхаарах нэг юустэй зүйл байгаа. Өнөөдөр юуны тухай ярих гэж байгаа юм бол Тэнгэрийн бурханы хаанслалын тухай өнөөдөр яг ирж байгаа. Тэнгэрийн бурханы хаанслал бол энэ тэр мөнгө төгрөгийг тарааж өгсөн энэ эзэнтэй төстэй гэсэн бэ. Энэ өгүүл бүрийг өчгөө дээр бас би чөндөө уншсан л доо. Өнөөдөр дахиад уншиж үзнэ. Хүмүүсээ сайн сонсоорой. Тэнгэрийн хаанслал нь Усан үзмийн талбайда ажилтуулах хүмүүсийг хөлслөхөөр өглөө эртэг харсан газрын эзэнтэй төстэй гэсэн. Юу хөлсч бас биш ээ, тэрийг талбайч бас биш ээ. Тэнгэр бурхан хаанслаа гэхээр бид нарад ямар нэг газарын тухай ерөөхдөө боддог штэ тий. Газар тэнгэр бурханы хаанслаа гэвэл ямар нэг газар гэж бодож байгаа. Тэгсэн чинь усан үзмийн тавиач бас биш. Тэнд ажилласан хүмүүс ч бас биш. Тэр ажлуулахаараа өөрт өглөө эрд гарсан эзэнтэй тустай юм гэж ирж байгаа. Тэгээ ий эзэн яг тодорхой Тэнгэр бурханы хаанслалын онцлог үжүүлэх ёстой байхгүй юу? Та нар нь ямар онцлог үжүүс сая сонсноор ингээд мэдэрсэн бэ? А энэ Тэнгэр бурхан энэ эзэн энэ онц ийм иймэрхүү онцлогтой байна гэж мэдэрсэн жил юу байгаа бол? Эдийн засгийн бизнес хийхээр маш ингээд тэнийг юм гэж бодчихлоо. Үнэнгийн хэлбэл миний хувьд ч бас өглөө эрт ирсэн хүн орой хочроод ирсэн хүн адлан хандах нь за надад жоохон сүнийн байна те. Би сайн ойлгож чадахгүй үнэн гэлвэл. Өглөө эрт ирсэн хүмүүст илүү тийм ээ яасан ч илүү санаа тавих хэрэгтэй биш үү гэж бодож байгаа. Энэ ерөхий бидний ерөхий санаа тийм ээ. Харин тодорхой өглөөгоос өглөө эрт ирсэн хүн хүнээс илээд эхлээд тийм ээ сүүлчийн хүмүүст мөнгө өгөхгүйгээ эсрэгээрээ огсноо нь бүх хүмүүст тодорхой би ямар хүн юм бэ гэдгийг эзэн хүмүүст үжүүлэх хэрэг гэсэн байхгүй юу. Энэ хүн ямар байсан? Бүх хүмүүст адлан хандсан байна. Тийм ээ. Бүх хүмүүст адлан хандаах нь Тэнгэр бурханы хаанслалын онцлог. Өнөөдөр үнийг дотроо ярих гэж байгаа. Би хүмүүсээс авсан байхгүй юу? Зарим нь таваас таван бүр багасаа хөх сүмд ирдэг хүн бас байсан. Тийм биз дээ. Төрөснөөс тий ирсэн хүн бас байгаа. Зарим нь гүчээс, зарим нь 40, 50, зарим 60. Тэгээ бүр настай болоод Тэнгэр бүр хаан шүтгэхийн тул ирсэн хүмүүс бас байгаа. Тэгэхээр яагаад би удаан би пагасаа сүмд ирдэг байсан чинь бүр настай болоод ирсэн энэ хүнтэй адлаан Тэнгэр бурхан хандах уу гэж атархах хүн байхгүй. Яагаад гэвэл Тэнгэр бурханы хайр ерөнхийдөө бид нарыг харахгүй гэж бодож байгаа учраас. Тэнгэр бурхан энэ сая зарнастай болоод ирсэн энэ өвөөс Тэнгэр бурханы хаанчлалд орон гинэ. Бүүр багасаа ирээд би бүтүнсэн өдөр бүгэн сүмд явдаг байсан. Би бас Тэнгэр бурханы хаанчлалд орох орохоор энэ удаан янз янз сахих сахих юм зөндө байгаа болохгүй юм зөндө байгаа бүтэнсэн өдрөө болгон сүмд явдаг байсан тэгсэн чинь ийм иймэрхүү надтай бүр настай болоод байгаа 60 настай 70 настай за 80 настай за 80 настай яг тэр яг нас барахсаа өмнө баптизм авсан нөгөө өвөөц бас Тэнгэр бурханы хаанчлалд орон гинэ юу яагаад бид үхэрийг адлан адлан хандах уу гэж атархах хүн байхгүй байс биз дээ. Харин үүний тухай яагаад бид нараа атархахгүй бол тийм ээ харагдахгүй. Тэнгэр бурханы хаанслал орхи хүс байгаа ярдэн мөртлөө тодорхой Тэнгэр бурханы хаанслал ямар билээ? Бодж үзээгүй учраас нэг талаараа тийм юм бас байгаа. Нөгөө талаараа тиймэрхүү Тэнгэр бурханы хаанслалд орохоор чарын удаан сүмд явдаг байсан хүн дээр төвшинд сая ихэн сүмд ирсэн хүмүүс нь доодод төсөндө байна шүү мэн шүү. Тиймэрхүү юм юу ч боддггүй. Тэр нь угаасаа адлан байх ёстой гэж би нараа боддог байхгүй юу. Нэг талаараа харахгүй. Харин тодорхой багасаа сүмд ирдэг байсан хүмүүс нас барсны хадараа нэг тэрбум өгөхөдөн чаа. 60 настай болсон хүмүүс нь ганц нэг жил явсан учраас тийм ээ мянган төгрөг өгөхөдөн. Гэхдээ хүмүүс оо энэ юу вэ? Адлан нэг тэрбум өгөн гэхээр оо яагаад адлан өгч байгаа ганц нэг жил сүмд ирдэг байсан энэ хүнд ягаад нэг тэрэг байгаад би дасаараа ингээд сүмд ирдэг байсан намайг ганц бас атлаа нэг тэрэг өгөх вэ гэж хүмүүс атархах боломж байга. Ягаад боддоор ингээд харагдах зүйл учраас. Тэнгэр бурханы хаанцлал бид бүх хүмүүст адлаа ханддаг гэдгийг тодорхой өнөөдөр бидэнд харуулж байгаамаа. харин тэгвэл дураараа ингээд дураараа бүр багасаас сүмд ирэхгүйгээр дураараа ингээд амьдэрсэн. Их хадараа яг нас барахасаа өмнө би буцаад ирнэ. Тэгвэл дээр биш үү? Бүтэн сэнгэр байгуун би санд ирээрээ ирээрээ хийн юм хийж болохгүй ингээд амьдрах үстэй. Фадер нь янз янз зүйлээс ярьдаг. Тэнгэр бурханы хаанслалын хувьд нь адлан хандсан өнөөдөр. Тэнгэр бурханы хаанслал нь юу гэсэн бэ? дахиад уншин шүү. Усан үзмийн талбайдаа ажлуулах хүмүүсийг хөрслөхөр өглөө эртэг арсан газрын эзэнтэй төстэй гэсэн тийм ээ. Энэ эзэн бүх хүмүүст адлан хандсан байна. Өглөө эрт ирсэн хүн ч гэсэн чинь орой ганц нэг цаг л ажилласан хүнд ч гэсэн чинь адлан хэмжээгээр хандсан мөн үү тий? Харин үүнийгэ хүлэн авахч хүлэн авах тал зүгээс үүнд гомдсон байна. Яагаад өглөө эрт ирсэн бидэнд халуун наран дээр бүх хүндийн үрж ажилласан бидэнд бидний ганц нэг цаг ажилласан тэр хүмүүстэй адлан хандах вэ гэж бидний өөрийнхөө зүгээс гомдсон байхгүй. Энэ хүн хэрвээ боди тараа тахяад энэ газарын эзэн тахяад энэ усан гүжмийн талбайд хүмүүс хөлслөхрөө өглөө иртэг араад зах руу явхдаа тэнд ажиллахаар хүлээхэн байх уугүй юу? байхгүй. 어, 인 우상 우주민 탈변이 트리에쟁 어글러 유순 차가서 아치스 혼두 치기슨 친 ганц нэг цагаар үдээс хойш яваад ганц нэг цагаар ажилласан хүнд цэгэсэн чинь адлан адлан цалин огөн шүү. За би нараа үдээс хойш 5-аас гарыг. Нэрэ бич гэсэн чинь тийх маахгүй. Та нараа ямар вэ? Тэгсэн чинь өглөө эрт 9 цагаас явъя гэдэг хүн байгаа уу? Адлан өнгө огөн гинэ. Өглөө 9-аас ажилласан чинь үдээс хойш 5-аас ажилласан чинь адлан хөлсийг огн гэхээр өглөө эртэг хараад энэ эзэний хүлээх хүн байх уугүй. Сонсч нь үү? Тэ? Үн би ч бас би ч гэсэн чи <laughs> өглөө түгэл эртэг харахгүй тий. Үдээсөө ши ингээ 2 3 цагаас юм ингээ жоох ингээ хараад энэ хүн хичээ ирэх вэ гэж хүлээх магадгүй л дээ. Тийм ээ. Энэ эзэн бүх хүмүүст адлаан хэмжээгээр хандцаага мөртлөө үүнийгээ хүлэн авах гэж бид нар үүнийгээ ашигладаг юм аа. Тэ. Тэнгэр бурханы хаанчлал гэдэг нь өглөө эртэг хараад хүмүүс ажлууллахаар эртэг харсан эзэнтэй төстэй юм мөн. Тэгвэл наан орох хүмүүс нь Тэнгэр бурханы хаанчлалд орох хүмүүс ч бас Тэнгэр бурханы хаанчлал нь өглөө эртэг хараад эзэн усан усан үзмийн талбайда ажлуулах хүмүүсийг хайх эзнийг хүлээх хүмүүстэй төстэй юм гэж явах ёстой байхгүй юу? Харин хүн тэгдэггүй. Хүмүүн нь юу нь тэгдэггүй. Өө өглөө эрт ирсэн хүн ч гэсэн чи орой ирсэн хүн ч гэсэн адлан ханддаг юм а. Тэгвэл би ороёг араад хүчин мян гавь л та. Тийм ээ. Үүнээс тий дотроо тэнгэрийн бурханы хаанчлалыг орох муу орохгүй мүү гэдэг нь яйгарлахаараа болж байгаа. Үнэн гэлбэл ингэж болох ёстой. Тэнгэр бурханы хаанчлал нь усан үзмийн тарвидаа ажилуулах хүмүүсийг хөрслөхөөр оглон ирдэг харсан газрын эзнийг хүлээж байгаа хүнтэй төстэй юм. Тэгвэл энэ хүний тухай ярьж байгаа. Бидний тухай. Та нар нь үнэхээр ингэж Өглөө ирдэг хараад бидний хайхаар ирсэн тэр газаран эзэний хүлээж байгаа хүний байдлаар өглөө ирдэг хараад тэр эзэний хүлээх тийм байдлаар хүлээх бүлэм санаа байна уугүй гэдэг юм манай хүмүүсээс асуумаар байна. Тэнгэр бурханы хаанчлалын онцлог. Өнөөдөр өнөөдрийн айлтлаар дотроо бидэнд тайвэрсэн нь бүх хүмүүст адилхан хэмжээгээр ханддаг. Харин үүнийгээ хүлээн авахч бид нар нь яг тэр адлаа нэрэ тэнгэр бурханы хаанчлалд бид бүх бүгдийг адлаан хэмжээгээр ханддаг мөртлөө үүнийг хүлээн авахаараа би өөрөө бэлэн байна уугүй гэдгийг эргэж үзэх боломж бас өгч байгаа маа. Та нар нь бэлэн байна уу? Эзэний хүлээх өглөө эртэг хараад биднийг хайхаар гарсан тэр эзэний хүлээхээр бэлэн байна уу гэдгийг асуумаар байна.